บุ๊กทูแปดสิบสามอดีตการสามดตสามโทรศัพท์ท a เล i t โทรศัพท์ดิฉันโทรศัพท์แล้ว Jeg har talt i telefonen. ดิฉันได้โทรศัพท์ตลอดเวลาที่ผ่านมา Jeg har talt i telefonen hele tiden. ถาม Spørge. ดิฉันถามแล้ว Jeg har spurgt. ดิฉันได้ถามเสมอ Jeg har altid spurgt. Lav. Fortælle. ดิฉันเล่าแล้ว Jeg har fortalt. ดิฉันได้เล่าเรื่องทั้งหมดแล้ว Jeg har fortalt hele historien. เรียน Studere. læse lektier ดิฉันเรียนแล้ว jeg har studeret læst lektier ดิฉันเรียนตลอดทั้งค่ำเลย jeg har studeret læst lektier hele aftenen ทำงาน arbejde ดิฉันทำงานแล้ว ยายหา r a r b e j ดดิฉันทำงานทั้งวันเลย Jeg har arbejdet hele dagen. รับประทาน ทาน spise ดิฉันทานแล้ว Jeg har spist. ดิฉันทานอาหารทั้งหมดแล้ว Jeg har spist al maden.